Praznik za onih ili za one koji su ispostili ovaj mjesec. Oni koji su ovaj mjesec proveli u ibadetu. Oni koji su ovaj mjesec se zalagali maksimalno da ga provede uz njegovu knjigu. Oni koji su se maksimalno trudili da se klone grijeha. Za njihovo praznik istiniti, istiniti. Međutim, onoga koji je malak se u tome, nikako se nije aktivirao, danas nema praznika. Braćo, Allah mi je svjedok. Ja gledam svojim očima ljude koji nisu postili uz Ramazan. Niti su ikad u Ramazanu makar na seđu Allahu pali. Ja ih znam. Preko puta mene. I jutros kad je ustao, ustao je kao svaki normalni dan koji radio. Za njega danas praznika nema. Niti išta u svome srcu osjeća vrijednost ovoga dana. Zatim, draga moja braća, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svim knjigama, mi ćemo danas govoriti kroz knjiga Hanefijskog mefeba. Jer mi živimo u okruženju ko biva u njemu žive pripadnici Hanefijskog mefeba i ko biva vjeru tumače kroz knjige hanefijskog medheba. Pa ćemo mi danas samo neke tematike da otvorimo kroz knjige hanefijskog medheba. U svim dijelima, hanefijskim i ne, i ne hanefijskim dijelima, u fiqhu, imate nešto što se zove, jeli, poglavlje o bajramima. Poglavlje o bajramima. Zatim imate, između toga, što bi rekli mi, drugo pogled koji se kaže gdje se bajrami, dva bajrama obavljaju. Svi islamski učenjaci su se složili na tome i Hanefije naročito da se bajrami braćo obavljaju na musalli. I sunnjet je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame da se bajrami klanjaju na musalli. Šta je musalla? Musalla je otvoreni prostor. Da li pustinski, da li njivski gdje se obavlja namaz. I nikada poslanik sallallahu alaihi wa sallame Ramazan je propisan druge godine po hijri, što kaže se osam godina ili osam Ramazana je poslanik sallallahu alaihi wa sallame dočekao. I ni jedan od tih Ramazana ili bajramskih uh, uh, namaza nije obavio mesridu. Osim da postoji jedan nama rivajet da je zbog kiše jedan puta klanjao mesridu i tome rivajetu prigovoreno. I niko od islamskih učenjaka hanefijskih također nije rekao da se namaz klanja u džami. Osim sa šrijatskom zaprekom. Ako bude kiša, ako bude zima. Međutim, braćo, mi smo danas u mjesecu avgustu. Kad je Allah Azza wa Jale dao da sunce, gledajte kako izašlo. Lijepo vrijeme, zime nema. Gdje su oni koji kažu da slijede Kur'an i sunnet? Svake džume vi slušate hodbu gdje kažu oni koji vam govore tu hudbu kako treba i obaveza slijediti Allahu u knjigu i sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallame. Kad im dođe sa sunnetom kažu nije to od toga. Nisi ti kako treba. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, braćo. Šta smeta onome koji je završio studije negdje vani? Da sa sobom povede one, makar ih bilo malo, i da u upotpuni sunet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Šta smeta? Ne daju nam da klanjamo u džamijama da predvodimo namaz. Ili nam daju? Ne daju. Ne daju ti dersa održati. Ili nam daju? Ne daju. Je nam da da držimo hudbu? Ne da. Je li može zabraniti da klanjamo na, na musalli? Wallahi ne može. Gdje su oni koji trebaju da to upotpuni? Dobro ako je slabo vrijeme i hladno. Ali gdje? Kada je lijepo. Allah Azza wa Jalla kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ zaista mesđidi pripadaju kome? Allahu te bareke wa ta'ala. Danas mesđidi pripadaju u Bosni i Hercegovini kome? Vlasništvo čega? Kaže, vlasništvo islamske zajednice. Allahovo vlasništvo su stavili sebi u ruke. Pa daju da stane na, na, na najmimber ko, kome oni hoće da daju. I daju da predvodi namaz onaj kome oni hoće da daju. I daju da održi ders onaj kome oni hoće da daju. Ne, kome Allah azza wa jalla dao to pravo. Allah azza wa jalla je braćo dao pravo da o taj objekat pripada samo njemu. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opisao i propisao ko bude, ko treba da vodi taj objekat. I ko da predodi namaz u njemu, i ko da klanja džumu u njemu, i ko da drži drs u njemu. I šta je rekao? Neka vam predodi namaz onaj koji je šta? Najučeniji Allahovi knjizi. Onaj koji je najučeniji Allahove knjizi, braćo moja draga, takav također je učen sunnetu poslanika. A onaj koji je učen Kur'anu i sunnetu, takav je kadar da održi dersa mimo toga. Jop! Zato ćete na dersovima takvi i slični slušati ađajib što kažu Arapi. Čuda! Sa hikaje vam dolaze na hudbama. Hikaje dolaze i spominje. Izmišljene hadise vam spominje. Priče koje nemaju osnovi spominje. Nije jedan. Dalje, braćo Draga. Ovo sve kroz hanefijski medheb idemo. Allah subhanahu wa ta'ala jer ovo je mjesec, mjesec ibadeta tjelesnog. Mjesec ibadeta tjelesnog zahtjeva od tebe da postiš. Gleduješ od svoje supruge da se udaljiš kad je zabranjeno i naređeno da postiš. Zahtjeva od tebe da noću provodiš u ibadetu. A mi smo govorili šta je bolje, da li u džematu, da li u sam, kod kuće, ali da bdiš u ibadetu. I ovo je i mjesec, mjesec takozvanog ibadeta davanja. Davanja kada insan daje svoj imetak, kako zekat, kako sadaku, kako sadaka tolfitr. Ako nemaš sadaki da dadneš, ako nemaš zekata da dadneš, sadaka tolfitr te ne možeš to kažu da promaši. Mjesec davanja. Ali pogledajte, Allah azza wa jalla je propisao kome to davanje da se daje. A sad ćete vidjeti kome daju. Kaže Allah azza wa jalla, innama sadaqatu, zaista kaže zekati, sadake, sadakatul fitr, sve ulazi u ovo. Lil fukara, za one koji nemaju ništa. Zekat se daje, sadaka se daje, sadaka tul fitr se daje kome onaj koji je fakir. U hanefijskom medhebu ima sada razlike između fakira i miskina. Većina medheba i lučenjaka smatra fakir onaj koji ne može ništa da privredi. Wal mesakin, kaže Allah, Đelešanu i druga, i siromasi. U hanefijskom imate dva govora. Kažu, fakir onaj koji nema ništa, niti može da ima ništa. A siroma je, kaže onaj koji može da privređuje, ali nema dovoljno. I obrnuto, kaže. Znači ovo njihov govor. I obrnuto. Može biti miskin onaj koji nema ništa, a fakir nešto da prebrađuje. Ova dva govora su poznata oko njih. Prvo je Allah spomenuo ovaj, ove dvije kategorije kome se zeka daje, kome se daje sada tolfitu, kome se daje sadaka. El fakir nema ništa. El miskin koji nešto ima, ali nije dovoljno. Kako kažu islamski učenjaci, u šerijatu je, braćo moja draga, bogat onaj koji posjeduje nisab. Nisab da mu pregodini jeste danas 7317 maraka. 7317 maraka koliko se ne varam u decaj, u, u bobu. Onaj koji nema da mu pregodini ta cifra u džepu, taj se u šarijatu smatra siromahom. I njemu se od zekata i od sadake, svake i sada ko to čite daje, daje. Je vam ovo jasno? Zatim kaže, dalje Allah azzeva džele, وَلَعَمِلِينَ عَلَيْهَا I oni kaže koji vode brigu o zekatu. Koji vode brigu o zekatu. Nije rekao Allah azza wa jalla ode wala amiline fiha i oni koji zbiraju zekat. Nego kaže koji vode brigu o zekatu. Hajde uzmemo i oni koji zbiraju ga. Odnosno se kaže oni koji ga odu od ljudi da uzimaju. Da bi ti otišao, brate, da uzmeš zekat od nekoga koji posjede metak ili mal, ili usjeve, jel moraš dati propise zekata? Moraš li znati? Kako ćemo obračunati? Dođeš tamo, 150 ovaca ima. Ili dođeš tamo, ima 50 rogoveda. Dođeš tamo, ima tamo, ne znam nija, onaj, 10 tona pšenice. Usjeva. Dođeš tamo, ima tamo 5 kila zlata. Dođeš, ima tamo, ne znam nija, 150 kila maraka. Ima tamo, ne znam, neki delnica. Ima, Kako ćeš mu obračunati kad ne znaš? Danas, braćo, o zekatu vode brigu u ovoj zemlji, u institucijama, ljudi koji nemaju pojma o zekatu. A kad prođe mjesec Ramazan, cijepaju svoj procenat unutra u džep. Međutim, postoji dio islamskog učinjaka kaže o zekatu ne kaže Allah wal amiline fiha, oni koji znači ga zbiraju, ne kaže oni koji vode računa o njemu. Zbog čega? Gdje će ga raspodijeliti? Pa kažu islamski učinjaci, dobro, ti mi, ja sam ta institucija koja zbiram zekat. I sad ti meni ideš po čitavoj državi i ubireš zekat od stoke, od sitne i krupne stoke. I sad mi dovezeš tamo deset hiljada grla. Gdje ću ja njih staviti? Ti si zekat, gdje ću ga staviti? Dobro, na njive uštale, ko se brinuti o tome? Radnici. Hoću platiti radnika iz zekata ili ću ga platiti iz Betul Mala? Od Nemce koji odredi onaj koji je vlasnik države. Od dnevnice se plaća njemu. Isto također se od se plaća onome koji ga zbira. Jel ti samo onaj ubirač? A oni koji imaju mozga, oni vode brigu o zakatu gdje će da ga potrši. Ovo je ispravni stav. Međutim, hajde da se složimo i sa hanefijskom medetebom i ostalima koji kažu čak i ti ulaze, nek ulaze. Dobro. Zatim treća kategorija, odnosno četvrta kategorija, kaže Allah Đelešanu, vel muallifati kolubuhum. I oni čija srca treba da se pridobiju. Kažu hanefijski učenjaci ovako. Ovdje kaže imamo tri skupine ljudi kojima se daje zekat od onih čija srca treba da pridobije. Nevjernik. Nevjernik čije srce treba da se pridobije. Vjernik ali je tek primio islam, tanak je u dinu, hoće da se vrati u kufr. A, pa ga šta mi sa zekatom pomognemo pa mu se ima nosladi. Jeste razumjeli ovo? Tri skupine. Nevjerniku se daje zekat kada? Da bi se znači njegovo srce pridobilo. Onoga koji je tek primio islam i još uvijek ne znamo gdje će kuće i njemu se daje da bi se njegovo srce pridobilo. I ono me kaže čije se zlo može sa zekatom da umanji musliman, ali psi je zlo na zemlji. Pobi, zatvara. Dajmo zekata da se njegovo zlo umanji. S tim da Hanefije kažu u knjigama njihom stoji Ali kad danas islam jak, nema potrebe za ovim. Da se daje nevjerniku da primi islam, da se onome potpomogne, kaže islam je jak, ili da se kaže manje, dana, jel, jel jak? Jeste jak islam, ali muslimani su slabi, potlačeni danas. Što znači, ove opet tri kategorije su oživjele. Zatim kaže, uafir rekabi, ropstvo. Robstvo. Da se otkupi insan iz ropstva. Da se oslobodi od ropstva. Da se zarobljeni i ko slobodi traže 10.000 eura za njega, oslobodi ga. Jeste vi čuli ikada da je ne, islamska zajednica davala za ove kategorije? O tome ćemo kasnije. Zatim kaže min. I oni koji su dužnici. Jeste čuli da je neko nekad od institucije pomogao dužnike da se njihovi dugovi vrate? Ajok. U se bili lahi na Allahom putu, kažu hanefijski učenjaci ovde, gazije, između ostalo, ovaj stave Buhanife. Samo borcima da daješ. Ne da mi otvaraš mesrite da mi praviš tamo neke institucije. Jo, kaže, samo gazija ovdje ulazi. Druga grupa kaže, ulazi i hađija. Hoće čovjek na hađ, kaže, da ne za zakata. Pazite, hoćeš na hađ? Iđi u islamsku zajednicu, pitaj da ti daju šta. Hoćeš, 3000 i nešto eura platiš da kartu. I kaže, vrni se bil. I onaj kaže koji je putnik. Kaže mi, dođe ti čovjek iz Indonezije. Dođe u Bosnu, ovdje nema više, sve mu se istrošilo. Ode u islamsko znanje, traže, dajte mi za kartu, kaže, <laughs> ko si ti meni, man? Čak kad da je bogataš u svojoj zemlji, a ako ti dođe ovdje nestano para, moraš ga pomoći, moraš ga pomoći. Kaže Allah, a zatim, faridota min Allahi i obaveza koja je od Allaha propisana ljudima. Braćo moje drago, ovo su kategorije kojoj se daje zekat, sadaka i sadakatul fitr. Vi u ovoj zemlji imate nešto što se zove Beitul Mal islamske zajednice. Je li tako ili nije tako? Ne bejt mal muslimana. Braća, zapamte, bejt mal islamske zajednice. U nešto u šarijatu postoji što se zove bejtu el mali el muslimin. Kaže se bejtul mal muslimana, odnosno državna blagajna za muslimane. U Bosni imate državna blagajna čega? Muslimana ili islamske zajednice? Islamske zajednice. Kažu ako daješ neka daješ, kažu bejtul mal. Ne, <laughs> nemoj kaži davati tamo fukari neko. Naj nama u bejtul mal. Dobro, Allah je propisao, braćo moja draga, zekat na šenicu. Hoće primiti našu šenicu? Prepisao je na kukuruz, hoće primiti na grah, hoće primiti. Hoće primiti. Pa su hanefijskom medhebu, braćo, stoji i kaže, u mima hrđna leku minel ardi i dajete zekat na sve ono što je niklo iz zemlje. kaže su knjigama hanefijskom medheba, na travu se zekat ne daje, na šume se deba se ne, zakat ne daje i na šećenu trsku se kaže zekat ne daje. Mimo toga, paradajz, paprika, krompir, bunda, sve za daj zekat. I kaže se, nema, kaže tu ni saba. Ne, kaže, na malo na veliko. 5 kila zekat, 10 kila zekat, 100 kila zekat, mimo onih vrsta koji su propisane. Dobro, sad ćemo dati na zekat, evo mu Hoće nam uzeti paprike? Paradajz da im truhne? Neće, ahe. Njemu ne treba to. Njemu treba nešto što se zove zelembać. Zamisli sada da, da uzima se, da se daje zekat u pšenicama i ovim ostalim sirovima koje smo spomenuli. Oni moraju imati magazina da tu skladište. Imaju li to, ne? Dođe da puniš im zekat, reće, hajde vozi ti to negdje, nekom siromahu. A pare nemoj dava siromahu, pare daj nama. Koliko? Dva i pol posto. Zati ne pojasne ljudima na hudbama. Nemoj davati na tri hiljade maraka. Na pet hiljada. Ljudi dođu, i imaju blokove, tamo su propisali. Pet, deset, sto maraka, ne znam ja. Sad dođe čovjek, a imam ja djesta maraka, ode ja dat zekata. Ne pita ga ni na šta daješ. Ma na, dajem na kuću. Koliko sam svoj vremena pita čovjeka, kaže imam kuću, hoću da zekat. Imam, kaže, auto. Imam, kaže, traktor. Imam mašina njeke, hoću da zekat. Ono, zna se zašto zekat daje. Na kuću se ne daje zekat. Na auto se ne daje zekat. Na traktor ne daje zekat. Imam pet krava, kaže, moram dati zekat. Ne daješ na pet krava, lati da dao svako dobro. Ne pojašnjava. Pogledajte sada kad ubiraju sad ovaj zekat oni. Gdje ga šalju? dio ostaje u džematu koji je ubrao. Drugi dio ostaju u međlisu. Treći dio ostaje u meftisu i onda ode gore u centralu. U takozvani Bejtul Mal. Hajde da se složimo da je to ispravno. Pobiranje zekata. Neophodno je zatim da se iz tog Bejtul Mala ovih osam kategorija podmiri ili nije. Moraju se podmiriti. I prva su šta? Oni nevoljnici i siromasi. Jeste li braćo vi ikada čuli da islamska zajednica ili neki medvis, neki džemat zašao po selu i gradovima i dijele zekat muslimanima. Jeste čuli za to kada? Da dijele sada katolfitr muslimanima, da dijele brašno muslimanima, političke stranke. Političke stranke, braćo, dijele brašno kad im trebaju glasovi. Ispada da je politička stranka SDP-ovska, nevjenička i ostale, pogledajte, bolje od ovije po ovom pitanju. Jer oni opet dođe s Romaha, kupi ga. A ti treba da obiliš njegovo srce. Ti njega pljačkaš. Umjesto da ti njegovo srce pridobiješ i da ga pomogneš, ti uzimaš od njega, a ništa mu ne daješ. Druga stvar, braćo moja draga, od propisa kad se zekat pobira ili sada kad filter, jeste da se potroši tamo gdje se je uzeo. Uzeo se ovdje u maoči, ako ga džemat gornji i donji uzeo, ne znam nija, mora se na ovome džematu ili na ovoj moj sel da potroši. Ma to da dvije džamije, dva džemata. Onaj pobira gore sebe, ovaj pobira dole sebi. Ne se. I onda šalju gdje? Ode. Po džepovima ode razni. Od onih koji se ti uzeo, njihove siromahe nisi podmjerio. Braćo moja draga, zekat je pravo siromaha. Zekat pravo siromaha, onaj koji je za zekata, on mora da dođe slobodno da upati za ruku bogataša. Daj mi Allahu i metak. Ne da se stidi da je pokužen. A? Ah onaj treba da se stidi i kad ga daje da ga dane ponizno u ibadetu. A onaj siroma koji je potreba ima da ga uzme za ruku. Daje mi ono što pripada meni jer mi je Allah to propisao i treba da bude u spravne glavi. A on dođe 20 maraka dani na 20 miliona koji ima i to daje. <laughs> Evo ti od mene. A ti jadnik, eto daj ako hoćeš. Allah ti dao svako dobro. Situacija se okrenula. Dakle, od propisa u Hanefijskom medne obraća stoji kad se ubire zekat, tamo se mora potrošiti. Sada kod Fitr, tamo se mora potrošiti. Podmjeri onom grupu koja živi tuda, ne da iđe tamo na neku drugu stranu, pa kažu samo u dva slučaja je dozvoljno zekat i sada kod fitr potrošiti na drugom mjestu. Da kaže potrošiš na svoju rodbinu koja živi na nekom drugom mjestu. Siromašni potrebni. Ili kaže ako u zemlji postoji oni koji su potrebni od onih od koji se ubrao zekat. Zadesila, ne znam, nije jedan dio Bosne, zadesile poplave. Suša, a u nas, alhamdulillah, nije. Dozvojno znači njima da se dadne tamo taj zekat. I sad ako potroši, zašto? Alhamdulillah, kod nas nema suše, nema poplava. Tamo imaju suše, poplave, potroši tamo, podmirite muslimane. Jel se, braće, ovo tako radi? Jeste li vi ikada vidli da neko selo, ovdje ste kada vidi da neko koji je ubrao zekat, da on podmjeruje muslimane u ovome selu, da zađe sa traktorom, da dijeli brašno i pšenicu, da dijeli pare ljudima koji su potrebni, jeste to našli? Jak, siroma ostaje ponižen i nije zbrinuo da dočeka Bajrama poslanik sallallahu alaihi wasallam je naredio ashabima da izdvoje svoj sadakatul fitr da podijeli siromao da dočeka Bajram sit koliko je siromaha u ovom selu dočekalo Bajrom gladno. I sa deset ili pet maraka u džepu, a oni su sabrali hiljade možda i stotine hiljada. Nepravda tako mi Allah uzvišenog. I kažu, rade po Kur'anu sunnetu. Kojim Kur'anu sunnetu? Jeste li čuli, braćo, da su ikad pomogli dušnika? Koliko imate ljudi koji su dužni? Kažu islamski učinjaci, može čovjek kupi sebi auto, jer mu treba ali je dužnik. Jeste li čuli da islamska zajednica pomogla dužnika da vrati svoj dug? A uzeli su zekat i uzeli su sadaka od olfita. Oteli od muslimana i podijelili ume koji ne treba. Kaže islamsko učenjaci, a nefijsko medleba. Ne daje se zekat za džamije, braćo. Ovo je hanefijski govor. Niti se kaže da je onome koga je, koji je bogat, koji posjede nisa. Islamska zajednica je najbogatija firma u zemlji u Bosni. Firma najbogatija. Sav zekat ode kome? Njima ode. A daje se siromasima. Ne daje se zekat, braćo, za gradnju džamija. A od toga se džamije grade. I podižu se određene dodatke džamija i tako dalje. Zekat se troši na siromašne, na potrebne. Na dužnika se troši. Danas dužak kaže, sve <laughs> se zadužio. Jeste li, braćo moja draga, kada čuli da su pomogli onoga koji se bori na Allahome putu, od toga zakat? E? Jeste li čuli da su pomogli da se oslobodi jedan Allahov rob na Dunjalku koji je u zatvorima židova, koji je u zatvorima Allahovih neprijatelja da se on spasi, da se on pomogne? Za nisu zatvorili na Gvatanamo ljude koji su oženili sa bosankama u ovoj zemlji i državljanstvo bosansko imali. Od zekata se daje za njih da se oni oslobađaju koliko milion dolara za svakog evo ti deset daj mi oslobodi muslimana. Je začuli za to kada braćo? Zar nisu određena braća po zatvorima bivala? Zar nije, jesu se odrozila sredstva, daj milijardu saberi ako treba, muslimanski se mora čer spasit. Jok, gonite vahabije, kaže. Samo ih goni odavde. Kaže da hoće doći vama, kaže da i sve, kaže, porobe. Pazite. završit ćemo braćo s ovim. Allaha subhanahu wa ta'ala molim. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل أعمالنا وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الذين يقاتلون في سبيله اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك اللهم انصر مجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا أعمال الصالحة تقبل الله منا ومنكم اللهم da vas ako